чоловік на силу повз. Відчувалось, що він конає, що то остання в його житті подорож. Три скорботних метри конвульсія і кінець. Усі, хто стежив за цією сценою, відвернулися, почали обговорювати, сперечались, освітлювач вимкнув прожектори. Жертва підвелась, обтрушуючись в сліпучо білому світлі неонових ламп з будки. Я підступив до групи людей, які щільно оточили суддю. Зіп'явшись навшпиньки, дивився, як він вкладав папери в теку і водночас відповідав на запитання журналістів. Ніс і щоки його розчервонілися на холоді. Я ще ніколи не бачив у нього такого рум'янцю. Раптом суддя помітив мене. Здавалось, був здивований, що я тут усміхнувся і ледь помітно кивнув головою, щоб я підійшов. Учасники інстинування зібралися навколо автомашини забезпечення. Там жандарм наливав щось із термоса у картонні чашечки і подавав їм. Двоє поліцейських ішли із стрільцем до простенького, нічим не примітного пежо, і їхні постаті вирізнялися у яскравому світлі фотоспалахів. Машина в супроводі двох мотоциклістів одразу ж рушила у напрямі автомагістралі і за якусь мить зникла. Ми з суддею Бертьє частенько зустрічались в одних і тих самих справах і далебі були непоганою командою. Бертьє зажив собі славу вельми суворого судді, посадивши за грати двох неповнолітніх, їм не було ще й 15 років, звинувачених у зґвалтуванні. Але для судді, я думаю, то був найперший спосіб примусити публіку забути, що 10 років тому він відкрито приєднався до профспілки судових працівників. Я протовпився до нього, коли імпровізована конференція вже закінчилась. Якийсь молодик у спортивному півпальті з синтетичної тканини, надутому, наче рятувальний жилет, підніс до судді диктофон із наліпленим на кристі рекламним знаком станції Канал Інфо яку, видно, і репрезентував. Як ви гадаєте, пане суддя? спитав він, чи не йдеться тут про законний самозахист? Бартєк кашлянув. На нинішньому етапі слідства це видається вірогідним поясненням, чи не так? Е, потім, коли журналісти кинулись до адвокатів та небагатьох свідків, щоб мерщій почути їхню думку, він одвів мене в бік. Що ви тут робите, Жандрене? займаєтесь цією справою? Ні. Ви чудово це знаєте за своїм службовим обов'язком. Це робота передусім головної поліційної інспекції, а я тут просто з цікавості, тільки не розчиняється якась буча на моїй дільниці. Я не можу утриматись, щоб не прийти, кинути оком. Ви маєте час. Може, перехопимо чогось, тоді вже поїдете. Суддя підняв теку перед грудьми, ви чув свою контору. У мене роботи на цілу ніч. Паскудство. Бракувало такої історії саме тепер у розпал терористичних замахів. А читали газети? Вони шалено нападають на вас. Я стинув плечима. Преса ніколи не робила нам подарунків, сказав. Чого б їй робити це сьогодні? Я працював тут понад 10 років, починаючи з 74-го, коли відкрився аеропорт Руасі. За весь цей час не сталося жодного вбивства, яке б можна було посмакувати жодного. І ось перший покійник, і треба ж, щоб його застрелив поліцейський. Такий справді не щастить. Що показує балістична експертиза? Бертія не встиг відповісти, бо саме в цю мить підступив один з тих типів, яких я зауважив біля нього під час інсценування. Він був низенький, щонайбільше метр шістдесят, мав кругле обличчя, обриси якого, видно, старався виправити, завівши бороду. Марна річ, пучок волосив щось, як так затуляв його підборіддя, здавалось, належав комусь іншому. Я помітив, що він стиснув кулаки і намагався розмовляти спокійно. Можна з вами поговорити, пане суддя? Вертіє зрозумів, що запитання це суто риторичне. А вже ж, що вас турбує? Низенький бородень запитливо глянув на мене, але Бертьє заспокоїв його. Це комісар Люндрен. Можете цілком довіряти. Річ не в довірі. Ви з вчорашнього дня возите мене скрізь за собою, а все, що я кажу, вас, здається, ані трохи не цікавить.